Bé, molt bona nit. Eh, anem a donar inici d'aquesta sessió extraordinària de la corporació amb un únic punt de l'ordre del dia, que és proposta d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals 2010. Senyor secretari. Sí. En principi, el, el dictamen d'aquesta única moció és un dictamen d'esta proposta o sea, el dictamen d'aquest punt és un dictamen molt, molt llarg perquè és de les ordenances i no lo llegiré íntegrament sinó que iré fent un resum eh, eh el, el, el començament sí que lo, la, la fundamentació general la, la llegiré el té reforç de la llei reguladora de les hisendes locals aprovat per Real Decret Legislatiu 2-2004 de 5 de març estableix en els seus articles 15 a 19, 5, 15 a 19, el procediment per l'aprovació i modificació de les ordenances fiscals reguladores de les tributs locals. En el cas d'imposició de nous tributs, les ordenances fiscals habrán de aprobarse simultàniament la aprobación dels respectius acords acordes de imposició. L'article 16.1 del text legal esmentat estableix que les ordenances fiscals contendrán como mínim la determinació dels elements tributaris, el régimen de declaració de així com les las i aprobació i d'inici de la seva aplicació. Quan es modifiquen les ordenances fiscals, acords de modificación habrán de contener la nova redacció dels los afectats. La publicació de textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària a fin de donar compliment al que estableix l'artículo 85 de la llei 58 2003 de 17 de desembre general tributària, ja que aquests han de complir la doble funció de de servir como aína normativa fonamental de gestió de los tributs locals i hora comunicació informativa als ciutadans. Així mateix, la disposició adicional quarta, apartat 3 de la Llei General Tributària i l'article 12 del text reforç de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les entitats locals adaptin l'aplicació de la normativa tributària general al règim d'organització i funcionament propi de cada entitat previsió aquesta que justifica la proposta d'aprovar i mantenir actualitzada a les modificacions que es calguin una ordenança general redactada a l'empar de l'article 106.2 de la llei 7 barra 1985 de 2 d'abril reguladora de les bases de règim local. En aquest sentit, les modificacions introduïdes a les textos de les ordenances fiscals municipals obedeixen al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment vistos els informes tècnics econòmics a què es refereix l'article 25 del text reforç de la llei reguladora de les hisendes locals en les quals es posa de manifest el valor del mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en cadascú de los supòsits que originen la imposició de tasses i la modificació de les seves tarifes. Verificar que en relació a les tasses per prestació de serveis públics en relació a activitats administratives de competència local que s'imposen o es modifiquen l'import de la recatació estimada no excedeix en el seu conjunt del cost previsible del servei o activitat que es prestarà conforme al que preveu l'article 24.2 del text reforç de la llei reguladora de les agendes locals vista la memòria de l'alcaldia, els informes de secretaria i la intervenció i el de la Comissió d'Hisenda es proposa al ple la adopció de los següents acords. Primer, aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza General de Gestión, Inspección, Recaptación de los Ingresos de Redes Municipales que habrá de regir al artículo 2001 y següents y aprobar provisionalmente para el ejercicio 2010 y següents la modificación de las ordenanzas fiscales que a continuación es relación. Ordenanza fiscal número 1 reguladora del impuesto sobre los bienes inmuebles. Eh, se modifica el artículo eh, sin beneficios fiscales de concesión potestativa o de cuantitativa variable. A más a más, de lo que diga la ordenanza fiscal general y la ley de haciendas locales gaudirán de, de, de, mm, concesión de de, la de exención los siguientes inmuebles. En los urbanos la cuota líquida a los cuales sigue inferior a 6 euros. los rústicos, en el caso que por cada sujeto pasivo la cuota también sea inferior a 6 euros. ...caudirán de una modificación del 50% de la cuota del impuesto de los, inmuebles, de, los inmuebles que constituyesen objeto de la actividad de las empresas urbanización, construcción y promoción inmobiliaria y no figuren entre los bienes de SEO inmovilidad. El sujeto pasivo es que, de acuerdo con la normativa vigente, tienen la condición de titular de familia nombrosa o monoparental en la data de meritament de l'impost tindran dret a una bonificació del 30%. Se entén per habitatge ja habitual aquel que figura com a domicilio del sujeto passiu en el padró municipal d'habitants habitants y gaudirá de una bonificación del 90% en la quota íntegra de l'impost les immobles destinats a atendre les necessitats col·lectives i, i de remodelatge urbans, gestió d'espais naturals, zones lliures i dotació d'equipaments i iniciativa pública. Artículo 7, modificación de la cuota y del tipo de, impositivos y el recargo de la, del impuesto de bienes inmuebles. El, tipo de gravamen será el 0,49%. El tipo de gravamen será en, el urbano y en el rústico del 0,80% y en los bienes de naturaleza especial del 1,30%. En, número, en las normas de gestión han, hay una serie de normas de, gestión que lo tienen, todos, los, todos los regidores. La ordenanza fiscal reguladora de impuestos sobre actividades económicas eh, es de recalcar que se establecen eh, tres categorías, la categoría fiscal número uno, que comprende la zona industrial 2, es del Llobregat, c 16 Marge Esquerra, dirección Manresa Verga, Poli, mm, mm, punto kilométrico 60800 a punto kilométrico 62200, Paralle Torrent del Solá, espai situada entre la Riera Soldevilla y el Paralle de la Buchosa y zona del Cogulló. La categoría fiscal segona es la zona industrial 1, está constituida por los siguientes carrés, Polígono Industrial per Perandorra, Ramón Esteve, Tomás Viladomiu, Delta de Ebre, Cogollú, Plaza del Valles, y Llobregat, es de Llobregat, de c 16 Martí 3, dirección Manresa Valles, kilómetro, kilómetro punto, punt kilométric... 60 a punto kilométric 62. Polígono del malpas eh, en la carretera C 1411, Poblenou, Verge del Pilar, número UFIS, FIS Prolongación Francesc Macià, carretera, calle, eh, carretera del número 62 al 70, y del número 55 al 33 de la cantonada varían de la carretera Polígono Berenguer y 1 y 2, Polígono Pla mm, de, Mayans, calles Marinada, Garbí y Tramuntana. Y de la eh, carrera de la caseta de Ancán, carrera de acceso al polígono Berenguer, paralel a Tramuntana y perpendicular a la carretera B430 de Sallena Artes, carrera, Salot y carretera BV B alta B 430 de Artés a un kilométrico 0600 zona industrial de Soler camí de la, carrera polígono Plan del Mas polígono Splash de la Sala y otras zonas diseminadas es del Llobregat C16 margen esquerra un kilométrico 58 a 60 finca más Torrebrona. Categoría fiscal número 3, en principio es el resto de la población. La ordenanza fiscal número 4, reguladora del impuesto de incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, se modifica el artículo 6, beneficios fiscales de contención de potestativa, se concederá una, bonificación del, 90, del 50% de la cuenta del impuesto en las transmisiones de terrenos y en la transmisión y constitución de derechos reales de Gaudí gaudiment limitatiu del domini que afecten a la l'habitatge habitual de cadascun de, del causant realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels seus descendents de primer grau i, adot, i adoptats els i adoptats els cònjuges i els seus ascendents de primer grau i adoptants. Aquests efectes es considera habitatge habitual, el, el, el mateix que l'anterior, y, define que es una habitatge. Artículo 8. Tipos de gravamen se establecen en función de una serie de un, escalado en función de la serie de, tiempo transcurrido y la cuota será ...el resultado de aplicar a la base impulsable el tipo del 20%. Ordenanza fiscal número 6 reguladora tasa para los servicios generales. Se establecen, eh, son la sala de cultura, se establecen una serie de precios no sé si leerlos o es mol, mol, mollar. Eh, pero entidades culturales, o sea, la utilización para conferencias y cursos de la sala Joan Puselías y la turbina de las salas Vilá Valentí, Centro Cultura Joan Puselías y la Turbina, 60 euros, y la utilización para exposiciones, 30, 30 euros. Y luego, para otras entidades, esto se trata de entidades de la población, y para otras entidades, asociaciones, de empresas o particulares con ánimo de lucro, pero actividades o cursos de durada determinada, el 15% de los ingresos. Centro Parroquial de Cabrianas, en lo que se domina el centro, para entidades y asociaciones de centros educativos sin ánimo de lucro gratuito, y para otras entidades, asociaciones, empresas sin ánimo de lucro y sin ánimo de lucro de fuera del municipio y particulares, tiene euros hora en de entrada el 30% de los ingresos. Fianza de 500 euros según resolución del órgano gestor. Ordenanza fiscal número 7, reguladora de la tasa para la prestación de los servicios a instalaciones deportivas y municipales. Se establecen los siguientes: el pabellón Agustín Rueda, eh, entidades federadas locales, entrenamientos X y competición gratuito y competición en ingresos con ingresos económicos 20% de los ingresos. Sport escolar, competidor i entrenament jocs escolar per participants 65 euros anuals colònies esportives d'estiu per participant 40 euros setmana i parc, eh, parc Nadal esportiu però per participant 3 euros dia esport de lleure, altres entitats locals i forasters entrenament competitiu per equip 30 euros hora competició lliure sense cobrament d'entrada per jugador 35 euros competición llores ese sense de entrada infantil per, jugador 15 euros y 24 horas fútbol sala per jugador 15 euros. festividades culturales o recreativas locales, colegios, entidades locales en sense de entrada gratuito y entidades que organizan actividades a final, beneficios gratuitos. especial, espectacles, bares y fiestas populares promovidas por las entidades locales, 454 euros, varios festivos populares conmovidos por organizaciones privadas del municipio de 739 euros, y festas populares conmovidas por organizaciones privadas del municipio y fuera del municipio entrada de entrada 639 euros y montar y desmontar protección de pabellón 306 euros. Servir de NT a cargo de la entidad contratante del pabellón, servicio de vigilancia obligatoria a cargo del contratante, fianza 90 euros corresponden a la franquicia de la aseguranza. el pabellón de Cabrianas, por llover de la pista de seis meses al año, 11 euros hora, llover pista menos de seis meses al año o esporádicamente 16 euros hora. por escolar, utilización escolar del municipio gratuito, reducciones. Las tarifas del p 1 apartado 2.2 tendrán una reducción del 10% en el caso de que, de que dos yermas o un yerma de familia numerosa o monoparental asistencia a las colonias y una reducción del 20% en los casos que tres yermás o mes asistiesen a las colonias. también se modifica la ordenanza fiscal número 8, que es la, servicio de asistencia a la residencia diaria y centro de día, que están tiene todos los regidores en su poder, y, bueno, ya de allí. La ordenanza también les modifica la ordenanza fiscal número, número 15, reguladora de las tasas para recogida, de tratamiento y eliminación de escombrerías y de residuos urbanos. Eh, el apartado de la tasa de prestación de servicios municipales complementaria de recogida de tratamiento y eliminación de residuos comerciales, la ordenanza fiscal número 17 reguladora de la tasa para el cementerio municipal, que mm, tiene un montón de pígrafes para la ordenanza fiscal número 20, reguladora de la tasa para la prestación de los servicios de enseñamiento especiales en, estable, en establecimientos municipales, que son las cuotas por la escuela de música y otros, otra, alguna otra la Escuela de Adultos, Ordenanza Fiscal número 21, reguladora de la tasa por la prestación del servicio de ayuda a domicilio y altos servicios de asistencia. La Ordenanza Fiscal número 22, reguladora de la tasa de de agua, La Ordenanza Fiscal número 27, reguladora de la tasa por las entradas de vehículos a través de las barreras y las reservas de vía pública para aparcamiento y carga y descarga de, merca, de mercaderías de, volmena la ordenanza fiscal número 21 reguladora de la tasa de la ocupación de de uso público en y y a finalidad lucrativa, la ordenanza fiscal número 30 reguladora de la tasa per paradas, barracas, casetas de venda, espectáculos o atracciones situadas en terrenos, en uso d'ús y y industrial del carrer y ambulance y rodaje cinematográfico, la ordenanza fiscal número 31 reguladora de la tasa para la prestación de servicios de intervención integral de la Administración Municipal de las actividades e instalaciones y el punto, eh, de la propuesta de la CORDIU indicar que el test de la ordenanza general de gestión, inspección y recaptación de los ingresos de red público municipales a que se refiere la COR primer, así como el test de las ordenanzas que se especifican seguidamente es coincidente en total yo que, que prescripción legal obligatoria y general de aplicación en el modelo aprobado por la Diputación de Barcelona y Diputación y publicada al Boletín Oficial de la provincia número 29 de septiembre de 2009. Cuarto, los acuerdos definitivos en materia de derogación, aprobación y modificación de ordenanzas fiscales para el ejercicio 2010 serán objeto de publicación en el Boletín Oficial de la provincia sobre los criterios siguientes es publicará la relación de ordenanzas que se derogan y se aprueban por primer COT. Es publicarán íntegramente los elementos tributarios de determinación obligatoria por parte del Ayuntamiento, así como los preceptos que de, del modelo proposat y aprobado por la Diputación de Barcelona, en remisión expresa al test modelo aprobado por la Diputación de Barcelona y publicado al boletín Oficial de la provincia de data 29 de septiembre de 2009, es público la adaptación de las ordenanzas llenas de gestión, inspección y recaptación de los ingresos ...de público y municipales y el test de las ordenanzas fiscales detalladas seguidamente. Ordenanza fiscal número uno... reguladora del impuesto de bienes y muestras, ordenanza fiscal número 2, reguladora del impuesto sobre actividades económicas, y ordenanza fiscal número 4, reguladora del impuesto del incremento del valor de los terrenos de la naturaleza urbana. Y sin que exposar al público en el talón de anuncios del Ayuntamiento los anteriores acords provisionales, así como en el test completo de las ordenanzas fiscales aprobadas de nuevo o modificadas durante el término de 30 días hábiles contados desde el día según al de la publicación del anuncio de exposición al boletín oficial de la provincia. Durante el periodo de exposición pública de las ordenanzas, el que tinguin interés directo o resulten afectados en externos previstos en artículo 18 del texto refuerzo de la ley reguladora de las asistentes locales aprobadas por Real Decreto Legislativo 2-2004 de sin de mars podrán examinar de expediente y examinar presentar reclamaciones que estimen oportunas corregido el periodo de exposición pública se haberse presentado reclamaciones, los cosas adoptados, estarán definitivamente aprobados. l'any passat el vam pujar un euro, dos euros i aquest any el que fem i amb la voluntat, repeteixo també del que va sortir ara fa un any en el ple d'ordenances del 2008 cap al 2009 és dir, escolteu, anem a projectar que d'aquí 5 anys el dèficit del servei d'escombraries pugui apropar-se al zero per fer això necessitem fer increments pràcticament anuals d'un 50% d'uns 14 a 15 euros cada any <clears throat> perdó d'aquest import estem parlant que aquest 2009 hem pagat 31 euros a escombraries, incrementem 14 euros pel 2010, en passarem a pagar 45, i si la resta de partits o la resta d'equips de govern dels propers anys els hi sembla que aquestes propostes poden ser vàlides, que se segueixi aplicant fins aquí a 5 anys, de, de manera doncs, que arribem d'aquí 5 anys a un dèficit pràcticament zero, tenint en compte que hi poden haver les actualitzacions doncs, del servei, noves concessions, històries d'aquestes, no? Per tant, bueno, en aquest sentit, eh, entenem que hem agafat una via per aconseguir doncs, aixugar aquest dèficit que, que, que realment és, és una bestiesa no? quan et compares amb, amb la resta de pobles de, de la comarca i veus que estàs pagant 30 euros i la resta de pobles de la comarca n'estan pagant de 90, 110, 120. També hem estat treballant tota la qüestió de l'aigua, l'aigua teníem un sol tram a 45 metres cúbics, eh, cúbics el, el, el, el seguim mantenint de moment fins a final d'any eh, el que fem és tenim per la Junta de, de Preus de Barcelona aprovat un increment d'un 7,8% aproximadament que el que farà serà que ens situarà el dèficit amb la concessió d'aigua eh, pel aquest 2010 sobre els 100.000 euros no? aleshores també el que ha sortit en el debat que hem portat a terme amb la resta de companys aquests darrers dies és el fet de dir nosaltres ens comprometem com a equip de govern i si us sembla bé doncs amb la vostra també col·laboració a fer un estudi de preus que ja, ja el tenim fet, l'hem projectat, però per aquests decrements de consums d'aigua que us comentava al principi, doncs les dades encara no, no estan prou afinades, agafem i segmentem el consum d'aigua en 3 o 4 trams, del 0 als, als 18 metres cúbics, de 18 a 30, de 30 a 45 i, i consum superiors a 45 grau, eh, 45 metres cúbics d'aigua, de manera que qui menys consumeixi, menys pagui i qui més consumeixi, més pagui. No? Si aconseguim fer aquest increment i avui aprovem aquest 7,8% i eh, acabem de fer aquest anàlisi, que és el que ens hem compromès amb la resta de companys. Ho portem a la Junta de Preus i la Junta de Preus ens ho aprova per aplicar a partir del primer, finals del primer, eh, principis del segon trimestre del 2010, podrem acabar el 2010 també amb un dèficit d'aigua pràcticament zero. Evidentment, eh, el consum d'aigua el consum. Tot el servei de l'aigua també té, té uns valors que, que incrementen tot el cost doncs, perquè tenim, els, no, doncs, no sé, tenim, tenim unes estacions depuradores, tenim eh, uns decantadors, i tot això són una sèrie d'inversions que la mateixa concessionària va fent per millorar el servei i que evidentment doncs, doncs, aquest cost també s'haurà de mirar de repercutir o no en el, en el cost del, del rebut de l'aigua però en qualsevol cas sí que ja portem també una tendència doncs, cap al fet de mirar d'arribar també al dèficit zero en l'aigua en la resta de serveis, en la resta de, de taxes, s'ha fet uns increments pràcticament mínims d'un 1,5% en els que s'ha pogut fer, hi havia uns, alguns impostos que estaven ja al màxim, hi havia altres, o, o, el, que, el que es ve fent darrerament és que quan apliques uns tipus d'aquests tan baixos et surten unes quotes de serveis X amb uns, amb uns, o sigui, amb uns decimals que realment el que fan és complicar la, la gestió diària de l'Ajuntament si algú ve a pagar amb efectiu, etc etc doncs que li caurin un rebut de 2 37, no? Llavors el que es fa és, escolta'm, aquest any no ho toquem, l'any passat ja no ho vam tocar i, i si el rebut estava a 2,30 fa 3 anys, doncs aquest any el posem a 2,40 o 2,50. Vale? I, ho dic més que res per, per no anar a buscar aquests cèntims i hi ha un o dos anys que es fa el salt, però bueno, són, són, també són taxes o són imports doncs, de, de, de petit calatge. Una altra feina que també s'ha fet ha estat eh, fer un, un, un anàlisi exhaustiu de tot el que fa referència a l'IBI eh, penseu que l'IBI és l'impost més important a nivell de recaptació també d'un ajuntament eh, ja m'avanço, ho hem repetit en algun ple s'ha repetit en aquestes sessions de treball però projectem un 2010 catastròfic no és notícia nova no? perquè tothom ja, ja sap com estan també ja estan sortint a la premsa informació d'altres ajuntaments que estan aprovant taxes i estan ja projectant pressupostos i la cosa pinta, pinta en bastos però tenim a, a grans trets en principi se'ns pot reduir en un 18% aproximadament les transferències <clears throat> del, de l'Estat cap a, cap a l'Ajuntament eh, tenim unes despeses addicionals que és tota la subvenció que es fa amb l'IBI durant 20 anys als, als residents encara molts d'ells avui eh, al barri de l'estació tenim aquests dèficits <clears throat> doncs, que si no hi fem front doncs, que també són, són, sí, són uns números negatius també importants i és clar, al moment d'afrontar tot el tema de l'IBI dius, escolta'm, Mm, és important que, que, que ho analitzem una miqueta bé. És cert que el tipus que aprovem avui aquí, que és el 049, sobre la base imposable del, del, de la regió cadastral que es va fer el 2005 i que es va incrementant amb un 10% cada any, ha estat una aportació de la resta de, de companys de la taula, o de la majoria d'ells. També és cert que nosaltres inicialment no vam eh, plantejar aquest tipus, eh, tinguem en compte i entenem com a equip de govern eh, que eh, posar un tipus tan baix doncs el que fa és marmar els ingressos de l'Ajuntament amb això el que es fa és perquè ens entenguem, del tipus que s'aplicava aquest 2008, que era un 0,54, cap al tipus que es projecta per aplicar el 2010, que és un 0,49, va, aquest tipus baixa un 9% aproximadament, això fa que els ingressos de l'Ajuntament a nivell de recaptació eh, augmentin un 1,5, un 1,6, un 1,7%, però que el rebut del 90% dels 4.384 llars que tenim censades cadastralment eh, a Sallent només incrementi 12 euros a l'any. El 90% de les llars de Sallent pagaran només 12 euros de més en el rebut del, de l'IBI pel 2010. No? Eh, bueno, de fet, l'aritmètica de la taula fa que siguem o sigui, 13, la meitat és 6 i mig, no tenim la majoria, eh, bueno, però, la, la, la, però la, la pluralitat també fa doncs, que haguem pogut, entenc jo, i espero que així sortien els debats que puguin anar eh, sortint després de les nostres paraules doncs en aquí la taula així reflexar-ho doncs que haguem aprovat al final aquest 0,49 del 0,52 que projectava l'equip de govern hi ha un decrement de 80.000 euros eh, bueno, és un decrement més a sumar en les reduccions d'ingressos de l'Ajuntament de cara a l'any que ve i bé, en qualsevol cas també el que ha anat sortint eh, en totes aquestes sessions és que volem que la resta de companys de la taula també participin en, en les en l'elaboració dels pressupostos doncs, tal com s'ha participat en aquesta elaboració de, de taxes o d'ordenances per cada del 2010 i bé, en principi, bueno, he fet una mica de, el senyor secretari de fet ja ha fet una definició extensa o si s'ha entès o no s'ha entès una altra cosa de, de tot el que són els imports i en qualsevol cas demanaria molt vot favorable a la resta de, de companys doncs, per, la, per la feina que s'ha fet. Gràcies. Alguna intervenció per part d'iniciativa? Senyor Hinojosa. Sí, bona nit a tothom. Sí, volíem fer algun tipus d'intervenció <clears throat> el que és cert el que diu el senyor Serramalera que bueno, veiem que sí que s'ha fet un esforç més aviat aviam si una mica pensant que, que la crisi que vivim per afrontar que, aquestes situacions eh, nosaltres també entenem que hauria de ser mm, eh, unir esforços per, per totes les parts perquè bueno, el poble doncs, d'alguna doncs, manera o altra peteix aquesta situació des de lo que podria ser els treballadors, les treballadores, els botiguers, tots els sectors socials que hi ha al poble estem afectats i les persones en general inclusiu l'Ajuntament i nosaltres mateixos. Llavors, una mica pensant en aquesta idea, jo reconec que el senyor Serra Marrera pues, com a regidor d'Hisenda i, i com li pertoca aquesta responsabilitat, doncs estava una mica en aquesta idea de que, de que això s'entén també per part del govern doncs que hauríem de discutir i arribar a acords, etc etc. És cert doncs, que a mi m'hauria agradat que com a mínim l'última reunió el senyor alcalde hagués assistit perquè de les quatre reunions que hem fet el senyor alcalde no ha assistit a cap i això és un tema important perquè és el tema de la, de, de les, dels impostos de, de quadrar els números de la situació econòmica que hi ha a l'Ajuntament i d'alguna manera per, fer, per bé fer un resum diguéssim de tot el conjunt de la discussió o perquè hagués vist que hi han coses que estàvem d'acord i hi han coses que no estem d'acord es presenta una mica aquí la proposta com pensant doncs, que, bueno, que a l'hora de votar en el ple doncs que potser estarem tot, tot, tothom d'acord amb, la, amb les propostes que s'han fet dit això i aquest preàmbul bueno, a mi m'agradaria potser l'entens una mica malament que si consumim menys aigua perdem més calis a l'Ajuntament és això? llavors aquesta cultura de l'aigua aquí no, no ens interessa per res consumim i, i que tinguem benefici perquè d'alguna manera els veïns del poble a vegades em donen un rebut de l'aigua i és força complicat eh, per, perquè els entengui els veïns potser hauríem de començar per això per explicar a la ciutadania explicar-li el que representa un rebut de l'aigua i jo tinc aquí un rebut de l'aigua i ja per la conservació o sigui, aquí hi ha un rebut de 50 euros 92 i només es, es paga per l'aigua 21 euros 98 el resta vull dir, se l'emporta entre una cosa i una altra, se l'emporta Sorea i etc etc. Una mica, aviam, això s'hauria d'aclarir perquè si perquè consumim menys aigua es perden calés a l'Ajuntament doncs, ens haurem de plantejar perquè parlant una mica de, del tema dels ajuntaments pues, és cert que, que l'IBI en principi Eh, la intenció de l'equip de govern era posar-ho sobre un 7, i algo cosa que, bueno, que discutint en els diferents grups dintre de la taula vam pensar que era una barbaritat perquè d'alguna manera bueno, és que el que, pens, lo que pensem des del grup d'iniciativa que aquí tenim pendent una revisió catastral perquè això s'ha de situar diguéssim com estan els preus de, del catastre jo no sé si es pot fer legalment l'any que ve o no i després, que ens semblava molt descabellat posar un 7, i pico d'augment de, de l'IBI quan l'IPC és previst doncs, que per exemple quedi en l'1 i algo a final de l'any que ve tenint en compte de que és cert que necessitem calés a l'Ajuntament que no podem posar mm, bueno, eh, zero d'ingressos i que tenim una situació difícil i hem d'equilibrar, diguéssim, el que recollirem de l'Ajuntament més les despeses que tindrem a nosaltres ens semblava descabellat. És cert que ha fet un esforç, el, el va entendre l'equip de govern i va baixar l'impost de l'IBI. Pensant que, que no s'ha recollit en el dictamen doncs que les característiques o les condicions de certes famílies davant de la crisi, a lo millor i això en referència a molts ajuntaments estan fent esforços importants perquè el eh, que entra de l'any que ve serà dur i doncs, bueno, nosaltres vam plantejar doncs, que si des, previ informe de la família que té una situació econòmica de precarietat o d'exclusió social o que està en una situació difícil de que es pogués pagar l'IBI fraccionat. Això no surt en el dictamen i al no sortir en el dictamen doncs, no està en l'ordenança. Sembla ser que em veu dir que, bueno, que això es tindria en compte, però si no està en l'ordenança no, no és possible. Doncs això en quant a l'IBI. Nosaltres podríem estar d'acord en, en, en aquesta ordenança doncs, que ha hagut una, una rebaixa molt substancial. És cert que deixarem d'ingressar potser des de la proposta inicial a la proposta final uns 80.000 euros. Bueno, aquí també hi ha tota una sèrie de qüestions i el senyor alcalde ha de saber doncs, que aquests dies i aquí hi ha un comunicat que es van reunir el president de la Federació d'Associació de Veïns i, ai, de, de, Veïns, de la Federació de Municipis l'Associació de Municipis amb el govern català plantejant la situació que hi ha als ajuntaments i també és cert doncs, que hi ha un nou pla això és entre cometes perquè aquestes previsions per finançar els ajuntaments un nou pla, eh, un fell 2 que bueno, d'alguna manera millor també podrem reintroduir alguns ingressos a l'Ajuntament això són coses que estan en l'aire però però la cosa va que en l'IBI també s'ha inclòs el de les famílies monoparentals que bueno, eh, potser hi ha diferents matisos però a mi em sembla que és important i aquesta ordenança doncs, nosaltres podríem estar d'acord si les votéssim per separat aquesta la votaríem incluïdes altres que hi ha que tenen petites importàncies bueno, després ja ja doncs que quan parlem de per exemple de fer estudis econòmics el tema de la residència hi ha un petit augment jo volia puntualitzar la residència que per exemple és un dels llocs que s'ha fet un, un, un estudi econòmic de totes les coses que es plantegen quan, quan hi ha un cost una de l'experiència que tinc l'únic puesto que he vist un estudi econòmic ben fet ha sigut a la residència i sembla que ho va fer la Diputació no? el senyor David sí, bueno, més o menys i aquí sortia tota una sèrie de que a vegades paguem i llavors veiem doncs, que hi han costos que es podrien reduir la residència sortia un cost que es podia reduir que tenia una, una, una raó bastant bàsica i ho diré, un dels costos que sortia a la residència i, i això no vol dir doncs, que, pues, bueno, que les tradicions que tenim pues, pues, són les que són venia pels ingressos i per la compra de, de la, dels aliments perquè compràvem els aliments a les botigues del poble el qual encaria el producte i si el compressin en un altre lloc això va seria el cost de la residència això és matitzar una mica aquestes qüestions quan parlem de cost no? el tema de les escombraries. bueno, aquí pues, hi ha també una qüestió doncs, que nosaltres no estem d'acord com, com, com es fa això perquè nosaltres entenem que el tema de les escombraries també s'hauria de fer un estudi de viabilitat mm, segurament que, que hem tingut quatre reunions però potser això es, es tenia d'haver presentat un estudi de viabilitat quan cobra l'empresa, quins serveis ens fa, si es neteja el carrer, si no es neteja, si hi ha possibilitats que altres empreses ho facin més barat, no sé si això és possible o no, però tot aquest estudi no s'ha presentat. I ara se'ns diu que hem de pagar mm, 14 euros més, més a l'any. No és que això sigui una cosa descabellada. Aquests estudis també estarien, s'haurien d'incorporar què fem amb el tractament, l'eliminació de residus i com, com es recicla. Eh, en molts pobles ho estan fent això perquè tenim una, un, un repte i una assignatura pendent i un repte que ens, que ens ve a sobre i és que s'ha de reciclar això no, no cal d'això eh, hi ha experts i persones que estan estudiant que tenim un problema amb les escombreries generem molts residus i s'ha de reciclar llavors aquí pues, també podríem mirar d'estimular això, el reciclatge el reciclatge orgànic, que sabeu que a primer d'any eh, si no es recicla nosaltres ens faran pagar més calés també per la recollida d'escombreries per tant, es podria fer una campanya de sensibilització a la ciutadania i a partir d'un preu pues, haver bonificat aquelles persones que reciclen més. més. L'estudi és molt complex, eh? se't diu aquí a l'Ajuntament que tot això... Nosaltres vam plantejar doncs, bonificar a la gent que va, que va aquí a la deixalleria, que porta més coses, el senyor Serra Malera diu sí, si porten 10 bolígraf també haurem de bonificar. No és que no va així, això. Us teniu d'informar com ho fan en altres llocs. i, bueno, i aquesta taxa mm, la ciutadania hauria de ser corresponsable és una taxa que ve mm, una mica aquí hi ha un, un dèficit històric perquè resulta que les escombraries es cobraven amb l'IBI amb l'IBI, es ficaven dintre i aquí semblava que pagava tothom el que tenia el pis buit i el que no el tenia per tant es recollia una determinada quantitat de calés llavors jo no dic que el que tingui el pis buit tingui de pagar escombraries però hi ha certes contradiccions el que té un pis tancat i té de pagar aigua 45 metres cúbics d'aigua que no gasta res d'aigua la té de pagar i el que té el pis tancat no paga escombreries no sé si aquí hauria d'haver algun tipus de corresponsabilitat de tot el poble això, això també s'hauria d'estudiar perquè aquest senyor que té el pis tancat i no paga escombreries tindrà el servei d'una màquina que, le, que li neteja el carrer que potser viu al costat del pis que està tancat i té també una sèrie de serveis això ho genso perquè dintre d'un estudi a lo millor s'hauria d'estudiar i tenim un dèficit d'escombraries perquè es cobrava amb l'IBI després es van separar de l'IBI no, ningú ha volgut posar el preu real de lo que costen les escombraries i en aquest moment jo comprenc que és veritat que és el poble que paguen menys per escombraries perquè jo he consultat amb alguns pobres i tot, tothom cobra més llavors com que jo no veig aquests estudis ni aquesta història de presentar un estudi de viabilitat econòmic, com ho farem, com no ho farem si, si ha de tenir més corresponsabilitat de la ciutadania i això no s'ha presentat a sobre la taula doncs tal com es presenta aquest augment jo no estic d'acord bueno, jo no, iniciativa I llavors hi ha el tema de l'aigua. A mi em sembla molt injust, la veritat. 45 metres cúbics es paguen, em sembla, 20 euros i algo. Ara, com que hi ha una puja del 7,5, es pagaran 22 euros trimestralment. I hi ha persones que, una persona que visqui sola, li estem fent pagar més aigua del compte. Però és que, a més, jo crec que això hauria d'anar de manera que es pogués primar a aquella persona que consumeix menys per tant li posem 45 metres cúbics que hi ha molta gent que no arriba a aquest mínim i està pagant 45 metres cúbics que hi ha molta gent que consumeix 12 metres cúbics i te paguen 45 doncs, doncs comencem a penalitzar per reduir el consum de l'aigua aquells que consumeixen molt per tant, és cert que teniu aquesta voluntat i que voleu estudiar el tema i tal, però aquí a l'ordenança l'estudi que es vol fer no està a l'ordenança. L'any passat, quan ens vam reunir per fer l'ordenança de l'aigua, ja es va parlar de que es tenia de fer aquest estudi, de que el mínim 45 metres cúbics no era just. Hem arribat aquest any i l'estudi no estava sobre la taula. I ara se'ns diu que cap al mes de mar tindrem un estudi, que haurem de fer una modificació de les ordenances. Però en aquest moment aquest estudi no està. Per tant, jo tampoc aprovaré, o sigui, iniciativa tampoc aprovarem aquesta ordenança. I com que les ordenances les tenim de votar conjuntes, perquè ningú ha dit que les votem per separades, pues nosaltres, lamentablement, i estan d'acord en, en l'ordenança de l'IBI i en algunes que bueno, no tenen molta importància, que s'han d'aprovar avui també, però no aprovem la de les escombreries, per una raó de fer les coses perquè pensem que les coses s'han de fer d'una altra manera i no aprovarem la de l'aigua perquè tot l'estudi que dieu que s'està fent no està aquí sobre la taula, no està aquí i no sabem si després d'aprovar-les una vegada estigui el gra dintre el sac això continuarà, no continuarà i què passarà res més Bé, alguna intervenció per part de la CUP senyora Anna Gabriel Sí, bona nit a tothom. Uh, també algunes, algunes prèvies per situar el tema. Uh, recordar que fem aquest ple avui dilluns d'una forma una mica precipitada, particularment nosaltres vam entendre doncs, que, que, que potser calia perquè la proposta inicial us he de dir que era fer un ple extraordinari el dijous a les 9 del vespre i mm, sotmetre a aprovació conjuntament ordenances i l'aprovació provisional del Pla General, cosa que a nosaltres ens va semblar eh, absolutament la proposta descabellada perquè si el tema d'ordenances ja és feixuc i, i espinós, el tema del Pla General no diguem i aglutinar les dues, eh, les dues temàtiques ens semblava doncs, que, que era directament convidar a la gent que no escoltés ni venint a la sala ni, ni a través de la ràdio a cap dels dos dos plenaris. Per tant, eh, dir que el fet de separar i de fer aquest plenari avui d'alguna manera va ser una petició de, dels grups de l'oposició Eh, però que també entenem que potser no ha estat anunciat amb prou antelació i les ordenances és un tema eh, que justament convindria que la gent eh, tingués clar i se'ls mirés de prop perquè es poden presentar al·legacions i perquè moltes de les coses que els partits polítics sí que tenim ocasió de manifestar en aquí la ciutadania també tindria eh, manera de, de això d'expressar no? la seva disconformitat amb les al·legacions i normalment no n'hi ha d'al·legacions de les ordenances i entenem que és una llàstima perquè nosaltres parlem però a vegades no, no sap si, si si representes a, a un sentit majoritari o no. En qualsevol cas, eh, també en el terreny de les prèvies, dir que ja ho vam manifestar la informativa darrere, que sí que reconeixem que s'ha fet un esforç addicional, podríem dir, i sobretot diferenciat respecte d'altres anys. Eh, S'han fet quatre sessions de treball, hi ha hagut una bona disponibilitat tant per part del regidor com per part de la interventora, hem tingut molta documentació, correus electrònics, molts excels amb diferent eh, numeració de diferents diferents eh, escenaris en funció de quin percentatge aplicàvem de cada, de cada impost i en aquest sentit s'ha fet un, un treball que entenem doncs, que s'estan pel bon camí i que reconeixem positivament també tenim la sensació de que si en aquest plenari hi hagués hagut la certesa de que un partit polític donava suport a les ordenances d'entrada, potser tampoc aquest esforç no l'haguessin fet i mm, tinc els dubtes raonables de que s'hagués treballat en la mateixa línia. En qualsevol cas, com que això tampoc no ho sabrem, doncs queda en el terreny de la incògnita. Uh, també, mm, com deia el company d'iniciativa, hem trobat a faltar l'alcalde i així ho va manifestar també l'última informativa. Entenem doncs, que si se'ns està dient que es vol treballar conjuntament i que es vol consensuar les ordenances tots els partits polítics, doncs convé que es puguin prendre uh, decisions i sovint quan no hi ha l'alcalde Convergència no pot prendre decisions. La senyora Ana Fernández em va contestar que ells treballaven en equip i jo també li vaig dir eh, que això no era veritat i que Convergència i Unió amb, amb els temes importants eh, d'una jerarquia evident i que se'ns ha demostrat perquè sovint, eh, i per exemple amb el, amb el tema concret de canviar el dia del ple com que no hi havia el senyor alcalde no es podien comprometre a dir un sí definitiu no vull entrar, cadascú s'organitza com, com creu i de la millor manera però per situar aquestes prèvies en el terreny concret de, de les taxes i, i, i dels impostos doncs com s'ha dit hi ha moltes taxes eh, i ens centrem en les, en les rellevants Mm, que no per això no estaria malament dedicar-nos algun dia seriosament a tota la resta de taxes que també s'apliquen perquè totes acaben sent importants però per no cansar sí que parlarem doncs, això de l'IBI, de les escombraries i de l'aigua l'IBI Eh, nosaltres entenem doncs, que, que la proposta que arriba finalment amb la proposta inicial doncs, dista molt, no només perquè l'Ajuntament ingressarà una mica menys, sinó sobretot perquè els rebuts dels contribuents doncs, hi haurà un canvi respecte al que es proposava i en aquest cas jo tinc la sensació de que hem arribat a aquesta xifra perquè el PSC va demanar que s'arribés a aquesta xifra. És una sensació que també pot quedar en el terreny de, de l'especulació, però nosaltres hem tingut aquesta sensació. Per tant, eh, també crec que s'ha de posar de manifest que és el PSC que, que d'alguna manera inicia volia amb contundència demanar aquesta rebaixa i que l'IBI s'apugi com a molt i aquí hi ha diferents formes d'estudiar de, l'augment, si és en funció del que recapta l'Ajuntament o en funció d'un còmput global o en funció de mitges aritmètiques, etc. però com a molt aquest 1,5% que acabarà sent mm, probablement eh, l'IPC anual eh, en el terreny de l'IBI ja ens està bé doncs, que ens movem en aquest percentatge final, eh, però hi ha algunes coses que també s'arrosseguen des de fa temps eh, i per tant el repte, senyor Serra Manera, encara, encara el tenim davant. I és que hi ha coses que estan previstes en les ordenances i que no s'apliquen, com per exemple des de fa anys tenim previst que els immobles desocupats eh, gravin més, és a dir, és una política determinada que pretén doncs, castigar, eh, sancionar econòmicament amb un 50% més de càrrega en el rebut aquells immobles que no se'ls doni ús, que no se'ls doni ús ni d'habitatge habitual, ni de segona residència, ni de lloguer, ni de venda, ni de cap tipus. I aquest, aquest augment, aquest 50% més en el rebut, doncs no, no l'apliquem. I no l'apliquem perquè ens falta fer un pas, que és fer un petit reglament que no l'acabem de fer. I això passa sovint amb Convergència. A vegades acaben incorporant coses en les seves polítiques polítiques perquè no sigui dit, però a la pràctica ens demostren que no se les creuen. i avui m'he permès portar-vos el reglament, que ja us n'he parlat diverses vegades, està inventat, hi ha ajuntaments que els tenen aplicats des de fa temps, no hem de fer un esforç massa més que el que he fet jo, que és entrar a internet i baixar-me un reglament aprovat d'un ajuntament de Catalunya, per tant, us el deixo aquí perquè a veure si pel 2010 podem tenir ja d'una vegada incorporat el reglament i podem aplicar les ordenances que nosaltres mateixos aprovem. Um, pel que fa a les escombraries a uh, eh, les escombraries fa gràcia quan el senyor Serramalera també diu que som el municipi i que potser paguem menys de Catalunya i potser fins i tot d'Espanya no, no ho sé el que sí que sé és qui va instaurar la taxa de les escombraries i el càstig polític que vam haver de patir també per instaurar-lo això sí que ho sé nosaltres sempre hem defensat que les, les escombraries s'han d'assumir perquè som nosaltres els que generem residus i som nosaltres qui hem d'assumir la, la, la gestió dels mateixos i no eh, assumir-los indirectament perquè els acaba assumint igualment l'Ajuntament a partir de, de la satisfacció de l'import de la concessionària. Per tant, el que sigui eh, que cadascú assumeixi el cost del, dels residus que genera ens sembla bé i justament per això hem demanat eh, que es treballi en la línia següent, que és que qui més embruta més paga i qui més recicla més se'l bonifica, perquè també és veritat que acabem pagant el mateix les persones que fem diàriament viatges als contenidors i les persones que aboquen sense cap mena d'escrupus tot tipus de residu al mig de qualsevol plaça al costat del contenidor que ni tan sols pertoca. I ens sembla profundament injust. Per tant, eh, demanem que es faci un esforç, també està, està inventat, eh? vull dir, hi ha ajuntaments que ja ho apliquen, que es faci una mica un esforç de copiar fórmules que funcionen en, en la línia que dic de que qui embruta paga i qui recicla se'l premia i que potser acabi pagant menys perquè si no al final eh, estem promovent just l'efecte contrari de que, que, com que tant és, no? al final només recicla qui realment fa un acte quasi de militància. El tema de l'aigua, mm, nosaltres sempre que parlem de l'aigua diem que Sallent és un tema especialment espinós, no només pel que es comentava, de que també acabem eh, pagant eh, molt per sobre del que seria el cost real si només paguéssim el que consumim, però també perquè aquí hi ha una concessió, una empresa que es diu Sorea, que suposo que la majoria de gent recordarà en quina època es va, es va fer, eh, i és una concessió que tenim a 35 anys i que jo em sembla que, que encara no sabem massa ningú a què ens compromet realment, només sabem que sempre hem d'acabar afegint diners com a Ajuntament a Sorea, que mai es fan les paus i que sempre és a favor de Sorea el rebut trimestral i també hem demanat, de la mateixa manera que hem demanat de treballar en una direcció diferent amb el tema de les escombraries, aprofundint aquest conveni de Sorea, desgrus, desglossar les escletxes que, que hi pugui haver i veure si realment tenim l'oportunitat de fer una millor gestió no només en el rebut de, de, de les famílies i de les cases a nivell particular sinó també a nivell d'Ajuntament i a veure si fos possible deixar de tenir aquesta sensació de que amb Sorea ningú s'hi pot enfrontar perquè és un gegant massa gran eh, una taxa concreta, però que repassant-ho allò abans eh, de venir en el ple m'ha sorprès, jo tenia entès que s'havia eliminat i la tenim a la pàgina 7, és sobre el centre parroquial de Cabrianes, tenia entès que finalment la taxa que tenia a veure amb, les, amb els cobraments d'entrada s'havia eliminat, vaig entendre que el senyor Santi Andorrà deia que l'OTP així ho havia manifestat i ja dic que la pàgina 7 continua existint aquesta taxa, per tant no sé si, si és un error o que finalment s'ha decidit incorporar de nou. També recordar a la pàgina 13 que, com ja s'ha dit, que s'han equiparat les bonificacions que existeixen per famílies nombroses en famílies monoparentals a la pàgina 13, justament amb les tarifes de l'aigua no està incorporada la bonificació per les famílies monoparentals, m'imagino que, no sé, que deu ser algun error, en tot cas, de la mateixa manera que consta en altres taxes, entenc que aquí també hi hauria de constar. I també que entenc que l'Ajuntament haurà de fer un esforç addicional, perquè perquè les famílies monoparentals, que és la novetat en el terreny de les bonificacions en aquestes ordenances, puguin gaudir-ne, si no ho tinc entès malament, ho han de sol·licitar abans del 31 de desembre per tal que es pugui fer efectiva la bonificació del 2010. Per tal, si no ens afanyem una mica a explicar i a publicitar que existeix aquesta bonificació, quan la gent es presenti a sol·licitar-la els hi direm que pel 2010 ja no val, i el que sí que no es val és a fer publicitat eh, de bonificacions que després a la pràctica són difícils d'aplicar repassades una mica ràpidament aquestes, eh, aquestes ordenances, potser les més importants, eh, nosaltres ja vam manifestar la informativa doncs, que no hi votaríem a, a favor perquè entenem que que fa falta fer feina. Entenem que aquí s'ha de fer un replantejament profund de les taxes, que el que no podem fer és reunir-nos només per mm, valorar quin ha de ser l'augment percentual de la taxa. Nosaltres entenem que el moment actual, i se n'ha parlat molt, de la crisi, de la disminució d'ingressos, fins i tot s'ha dit que s'acostava una època, un 2010 catastròfic. No? Doncs davant de les catàstrofes no es pot fer eh, com sempre, i no es pot fer eh, com si no passés res, i s'ha de demostrar que realment estem preparats per afrontar aquest repte. I entenem que ens hem quedat curts, que ens ha faltat quantitat feina per fer, que no hem aprofundit prou en el repensar les taxes, que simplement ens hem mogut en un arc d'augment percentual però sense acabar de veure si, per exemple, eh, doncs era més interessant i més just, en definitiva, aplicar eh, les taxes en funció de les rendes familiars o quina política de bonificacions volíem fer, si només en el terreny de les monombroses i monoparentals perquè ens ha vingut quasi per llei o si pensem que fa falta desplegar unes polítiques de bonificacions una mica més aprofundides. Hem d'inventar noves taxes, n'hem de retirar retirar algunes que realment perquè no s'acaben executant no té sentit que hi siguin Vull dir que tinc la sensació que hem parlat molt de números durant aquests dies i la documentació que hem estat treballant és en el seu 99% mm, numèrica, excepte els títols que es posen amb lletra, però el rest és, és, és número, i el que entenc que nosaltres hem de fer és parlar de política i, i les taxes, aquestes taxes no traspuen una altra visió política de la situació, sinó que traspuen més del mateix que diuen per tant, eh, hem fet alguns passos en la bona direcció, no sé si per atzar o per convenciment o per a la força, però no hem fet prou. I per tant, doncs, que, com que nosaltres tendim a ser especialment crítics i exigents, eh, no les aprovarem, però confiem doncs, que aquest repte que us demanem que seguiu exercint el puguem veure consolidat al 2010. Gràcies. Una intervenció del grup socialista, senyor Manuel Vents. Sí, bona nit. Bueno, ja s'ha explicat moltes coses, s'ha dit doncs, quines són les grans taxes que s'ha parlar no? que si és l'IBI, que si són les escombraries, que si l'aigua, crec que la residència ens l'hem deixat, no n'hem parlat gaire, però també s'ha augmentat la taxa, cosa que creia que era necessari. No? Però aviam, parlem de l'IBI primer, que és la gran taxa i on venen els ingressos del poble. No? Mm, Convergència i Unió ens va presentar el primer, la primera reunió doncs, l'increment que tenien previst ells per aquest any 2010, no? que era bàsicament un 7%. A lo que vam estar estudiant i eh, conjuntament amb aquest 100% també ens van ensenyar uns números doncs, que tindríem una pèrdua eh, molt difícil de substituir per altres ingressos, sobretot les transferències de l'Estat, o inclús doncs, d'altres doncs, tipus d'impostos com de construccions, etc etc que hi hauria un dèficit d'uns 400.000 euros no? si no les apujaven les taxes Inclús ens va arribar a dir doncs, que hi haurien serveis que podien, no es podrien donar perquè si no tindríem cèntims per donar-los els donaríem més malament. bueno, jo crec que eh, la diferència de pujar un 7% a pujar un 1,5%, com s'ha dit fins a aquí, són uns 80, 90, mil euros, 80, 90.000, que llavors representa que amb els números que han fet de previsió des de la des de Convergència i Unió, l'equip de govern, doncs hi uns 225.000 euros menys. No? Això tenint en compte que no hi vinguin altres transferències de la Generalitat, com s'està parlant, o vinguin d'altres llocs. Jo crec que el problema no és no tenim cèntims doncs augmentem les taxes jo crec que si no tenim cèntims el que tenim que fer és mirar controlar els costos no? el no podem fer és no tenim cèntims doncs que el ciutadà pagui doncs els cèntims que no tenim per oferir aquests serveis eh, crec que hem de ser molt curosos i s'ha parlat de catàstrofes, s'ha parlat de crisis i el que no podem fer és quan en època de crisi que les famílies estan estalviant que no tenen diners, que no arriben a final de mes doncs els hi pugem un 7% a l'IBI no? em sembla que no és de rebut i vam pensar que mig no només perquè ho va presentar el PSC sinó jo crec que els altres equips els altres grups no van no els hi va semblar malament i tampoc van aportar res diferent i jo pensava que era bastant consensuat per tots els grups que hi havia aquí no? mig representa representa un ingrés, representa que a més a més si fas una mica detallat amb aquests excels, excels que ens han passat i tot això, que hi haurà 1.222 rebuts d'IBI que pagaran menys sobre els meus números eh, jo crec que això és força important no? perquè s'abaixa el tant per cent al 0,49 o sigui, amb la mitja de tots els cobros de tots els rebuts d'IBI que hi hagin serà un increment d'un 1,85 però crec, si no m'he equivocat que d'aquests aquest, 4.000 i pico rebuts que tenim 1.222 baixaran. Vull dir, això també és interessant que se sàpiga i que s'expliqui a la població perquè n'hi haurà que pujaran i n'hi haurà que baixaran degut al sistema tan complicat que hi ha de calcular doncs, aquest impost, no? que és sobre la bé patrimonial de les cases, dels patis i de tot el, eh, tot el que es pugui calcular. Llavors ens trobarem amb una paradoxa, no? Vull dir, jo crec que és, és un fet bastant important doncs, que hi haurà veïns que per primer cop tindran un rebut de l'IBI que cobraran, pagaran menys que no crec que hagi passat mai això, vull dir, és el primer cop que poder passarà no? després, sobretot després de la revisió catastral no? bueno eh, jo crec que aquí hem fet una feina important no? llavors ara la feina posterior que serà més important és veure com quadrem els números amb aquest pressupost que s'ha de fer pel 2010 és important doncs, tenir aquesta concepció de fer un treball de fer una gestió de, de l'Ajuntament, de tots els serveis que dona l'Ajuntament, recordem que n'hi ha la tira, no? i aquí hem d'introduir l'escola de música, hem d'introduir doncs, tots els sous de l'Ajuntament, hem d'introduir doncs, la residència, etc etc etc. No? Crec que és el moment que l'Ajuntament doncs, faci l'esforç de que sigui més eficaç, o sigui que els serveis que dona l'Ajuntament que la gestió que fa l'Ajuntament sigui més eficaç i haurà de ser la força perquè els diners s'acaben no? vull dir, la situació fàcil de dir no tenim diners, ens fa falta 2 milions doncs els hi posem i augmentem un 10% això no pot anar així no? llavors això ho portem reclamant als socialistes des de fa un o dos anys de demanar una millor eficàcia dels serveis perquè no creiem que sigui necessari doncs, eh, anar fent un tema d'eficiències, de fer els serveis perquè tinc més cèntims i poso més gent i cobro més i gasto més perquè tinc més diners i llavors això ho paga entre tots aquest punt jo crec que és important i aquest ull mig de recaptació que farem serà important perquè ens ajudarà doncs, a ser més eficaços. Llavors també parlarem del tema de l'aigua de la, i de les escombraries. El tema de les escombraries és una taxa molt important, deficitària com s'ha dit, i aquí la gent es paga molt poc. Es paga molt poc perquè històricament no s'ha pagat. Vull dir, ja també s'ha explicat que anava amb el rebut de l'IBI i llavors una cosa anava per l'altra, cosa que a mi em sembla que està tot fora de lloc. No? El tema de les escombraries és un tema que també s'ha explicat aquí. Jo crec que hauria de ser més car, no? a nivell personal i a nivell de grup. El que passa que no es pot fer les coses tan cares de cop i volta perquè la gent no té cap culpa doncs, que històricament no s'hagi cobrat res, i llavors això s'ha de fer a poc a poc. Aquest plugin canal que ens ha proposat Convergència i Unió és d'augmentar 15 euros, més o menys, durant 5 anys per arribar a cobrir tot el cost del servei, bueno, és un pla, no? És un pla, però llavors és un pla que no té en compte doncs, una mica el que s'ha d'explicar a la gent. O sigui, la gent s'ha d'explicar que recollir les escombraries, recollir reciclatge, costa diners. Molta gent, 31 euros, doncs, li dona importància, no li dona importància, però llavors no fa cap esforç per reciclar res, perquè tampoc s'explica res a la ciutadania. No? Llavors, una cosa tan senzilla com explicar com més orgànica fem, menys ens costarà la recaptació, ai, menys ens costarà el servei, tampoc se sap. Llavors, tot això s'ha de fer un esforç de, de comunicació amb la gent, de dir, escolta, cuidado. S'ha de reciclar perquè és important reciclar, s'ha de reciclar perquè si no no hi cabrem, s'ha de reciclar perquè és el que podem fer per aquest poble i el que podem fer per aquest país no? però en el fons si no realment hi ha un cost i aquest cost es veu disminuït perquè algú fa la gestió de reciclar eh, ens agradi o no ens agradi la gent no som així no? Vull dir, no podem fer-ho si no expliquem que el cost de la gestió com més malament ho fem, més ens costarà. Llavors potser arribarem a aconseguir doncs, que la gent sigui conscient de que el reciclatge no només és un acte de fe que faci tothom, que sinó és un acte que millora doncs, les arques o els diners que tingui l'Ajuntament per utilitzar-los amb altres serveis. Llavors això és una cosa que nosaltres demanem a l'equip de govern que ja vam dir una reunió i que s'ha de fer un esforç per comunicar a la població que com més reciclem més hi guanyarem. El tema de l'aigua tema de l'aigua és el tema de l'aigua si és un increment del 195%, cosa que és elevat, que nosaltres comprenem que no està bé, però sí que tenim un compromís de l'equip de govern que ha fet un altre estudi amb uns trams i està i és un estudi que està força ben fet i que segons les dates i segons els passos que anem corrent vull dir, un, estem, podem arribar al mes de març, abril en què per primer cop també els que consumeixin menys pagaran menys vull dir, llavors això és un esforç que també s'ha fet durant aquest any 2009 això ho tenim sobre la taula, això ens ho vam estar mirant i això mm, en principi ningú va dir que estava en contra ni ningú va aportar res més perquè no està malament. És eh, evidentment eh, Sorea eh, és la l'empresa que ens gestiona l'aigua, Sorea és un monstru, Sorea té uns beneficis importantíssims i jo no sé si l'esforç de Sorea també en època de crisi també s'ajusta als seus costos no sé si això l'Ajuntament ho està negociant jo crec que això tot això ho hem de negociar aviam senyor Sorea, vostès tenen beneficis d'un 15%, d'un 16% després d'impostos, vull dir, vostès tenen una capacitat d'invertir en aspectes financers, en aspectes doncs, de patrimoni, doncs escolti revisem una mica, és possible o no és possible revisar-ho, tenim una forma polinòmica que es va fer no sé quants anys que es veu que és la mare de Déu i jo tot això no sé, jo no ho hem vist com a oposició no hem vist tot això, sí que ho podríem veure evidentment, però la gestió de negociar doncs, amb una empresa que ens està fent uns serveis aquesta funció la té l'equip de govern no? i jo crec que és l'equip de govern qui té que presentar doncs, gestos d'aquests de dir mira, vos doncs hem renegociat això estem aquí, estem renegociant això amb Sorea com a mínim no ens augmentaran durant 5 anys perquè estem en època de crisi no podem anar aplicant tot l'esforç de pagament amb el poble perquè la gent ja té moltes dificultats amb els seus propis gastos per tenir que anar pagant més coses llavors nosaltres demanaríem des dels socialistes doncs, que tots aquests gestos es veiessin no gestos, sinó vull dir, feina ben feta que és el que la gent apreciarà vull dir, és el que dirà, no, doncs mira senyors l'equip de govern de Convergència i Unió de l'any 2010 va aconseguir que Sorea doncs, rebaixés un 5% o un 2% els seus costos no? Això seria el principal, i això és el que demanem, però sí que reconeixem que hi ha hagut una feina feta i que tenim uns trans per primer cop i que la gent que no consumeixi menys de 18 metres cúbics, doncs segurament el mes d'abril estarà pagant menys que està pagant ara. Llavors tot això és una feina ben feta perquè mm, com a mínim s'ha treballat i no ho trobo malament. També tenim la taxa de les residències, una taxa que augmentarà un 2,5% i que per primer cop ens sembla que ens igualarem amb els costos de la Generalitat. També vam reclamar l'any passat que això passés així, l'any passat em sembla que va haver un increment d'un 4,5% o un 6% eh? un 6,25% perquè vam fer doncs, l'augment de la Generalitat més un 2% o al revés, o el nostre augment més un 2% aquest any serà un 2,5% bueno, aquí estem, estem al nivell de la Generalitat i a partir d'ara crec que els augments aniran amb el sentit del mateix increment que faig la Generalitat pels mm, disminuïts i els pocs disminuïts els molt disminuïts no? bueno, jo crec que s'està treballant s'està anant pel bon camí intentem doncs, que la gent no se li repercuteixi la falta d'ingressos que tingui l'Ajuntament el més possible i ara ens toca treballar doncs, amb els pressupostos i evidentment doncs, portar-los cap on fa falta que és cap a la població i deixar-nos estar de filigrana i d'històries complicades no? nosaltres sí que donarem suport a aquestes ordenances perquè creiem que s'ha fet un esforç i que van per un camí doncs, d'anar doncs, adequant la realitat dels serveis amb els ingressos i els costos i que la gent té que ser conscient del que ens costen les coses evidentment que perquè siguin conscients del que ens costen també poden pensar que estan mal gestionades i és aquí on demano doncs, que l'equip de govern doncs, gestioni bé les coses també res més si és alguna intervenció per part d'Esquerra Republicana senyora Cortés Sí, bona nit, li cedeixo la paraula al senyor Andorrà senyor Andorrà Sí, bona nit abans de començar la intervenció que correspondria al grup d'Esquerra un, una consideració que correspondria a l'ordenança fiscal número 2, una correcció. <clears throat> L'ordenança fiscal número 2 entenem que hi ha un error, ja que contempla com a subjecte passiu eh, l'apartat C, Poble Nou, carrer Verge Pilar número 1, que actualment ja no, ja no tributarien perquè no existeix. El subjecte passiu que està ubicat en aquesta adreça. Una segona consideració respecte al que comentava l'Anna <coughs> de la CUP eh, dir que des de l'OTP de Cabrianes si efectivament s'ha modificat i consten aquí eh, és l'ordenança número 6 a l'epígraf tercer <clears throat> abans deia que els centres educatius sense ànim de lucre del municipi eren gratuïts i per entitats o associacions del municipi havien de pagar un 30%. Ara ha canviat aquest 30%, s'ha eliminat i diu per entitats, associacions o centres educatius sense ànim de lucre del municipi és gratuït. O sigui, totes les entitats, associacions o centres educatius del municipi és gratuït, cosa que abans, en aquest any 2009, que encara és vigent, es gravava un 30% tret de la consideració de que si, si era per facilitar l'activitat doncs es podria negociar i tot això doncs un cop fetes les dues aclaracions passaria a exposar el punt de, <clears throat> el punt de vista del grup d'Esquerra i també voldríem començar amb quatre consideracions prèvies. La primera és dir que el grup d'Esquerra Republicana sempre ha defensat la política d'increment d'impostos però d'una forma moderada moderada, ajustada a la inflació. Aquesta ha estat una política que no sempre s'ha aplicat en aquest Ajuntament i que en certa manera ara n'estem pagant una mica les conseqüències. Durant molts anys Convergència i Unió no va pujar algunes de les taxes i alguns impostos, escola de música, la revisió cadastral, entre d'altres. I aquest entenem que va ser un acte de poca responsabilitat, ja que amb el pas dels anys molts o alguns d'aquests serveis han anat acumulant un dèficit un any rere l'altre i ara ens trobem que realment tenim un problema sobre la taula Aquest és un, aquesta és una situació que no ens podem permetre que es repeteixi mai més i per tant des del grup d'Esquerra eh, i actuant amb la responsabilitat sempre entenem que s'han de posar els impostos d'una forma moderada i ajustada a la inflació però mai podem acceptar que es tornin a, a congelar els impostos el punt número 2 per una altra banda, entenem que aquest any 2009 estem vivint una situació econòmica absolutament adversa i complicada. És una afectació que afecta a moltes persones del nostre entorn. Persones que dramàticament es queden a l'atur i tenen greus dificultats per arribar a final de mes. Però aquesta situació també està afectant a la hisenda municipal. Segons se'ns va explicar en una reunió de treball, els ingressos de l'Ajuntament estan patint una, un, un greuge important un greuge que es tradueix en una diferència que si es mantinguessin els serveis tal i com es mantenen actualment, els ingressos han baixat de tal nivell que generaria una diferència aproximadament d'uns 330.000 euros. És a dir, els ingressos que tenim o que tindrem l'any 2010 respecte als serveis que proporciona l'Ajuntament, si es volgués eh, continuar amb el mateix nivell de serveis, tindríem un dèficit d'entrada o una, un problema per, per conciliar el pressupost de 330.000 euros. Entenem que aquest és un problema molt greu i que caldrà prendre decisions molt importants a l'hora de fer els pressupostos. La tercera consideració és eh, constatar algo que ja ens està, eh, ja està s'està repetint en aquesta legislatura. Quan hi ha problemes els hem de resoldre tots els partits, tant el partit de govern com el partit de l'oposició i per contra, quan hi ha temes, quan hi ha altres temes que els grups de l'oposició no hi contem per res, l'equip de... O sigui, hi han temes que realment l'equip de govern no li fa falta que els, equips, els partits de l'oposició eh, els hi donem suport i eh, en aquell moment doncs, no ens tenen en consideració per res. I un quart punt seria destacar novament el paper virtual del senyor Moltó que en, aquest, en les reunions de treball de tot el tema d'aquest de les ordenances doncs no, no hi ha estat present. Llavors, per passar a comentar el tema de les ordenances, òbviament no es comentarem totes, ja s'han explicat moltes coses, però sí que voldríem fer algunes consideracions que, cal, que creiem que són importants. Com ja s'ha dit, o l'IBI és l'impost més important o que recapta major, una major part d'ingressos per l'Ajuntament i eh, doncs, eh, finalment, eh, com s'ha vist, s'aprovarà un coeficient del 0,49 que implicarà per la gent que paguem, pels contribuents, un increment mig de l'1,45%. Durant, hem de tenir en compte que durant aquest any 2009 l'IBI que estem que s'ha pagat aquest any 2009 es va incrementar en un 6,35% i que aquest 6,35% es va aprovar sota un supòsit que era d'una inflació del 3,5% i què ens trobem ara? que la inflació d'aquest any 2009 no ha estat del 3,5%. Des del gener fins al setembre, la inflació ha sigut del menys 0,4%. I la inflació interanual, o sigui, de setembre a setembre, ha sigut del menys 1%. Per tant, tenim que es van a pujar l'IBI per aquest any 2009 amb un 6,35, pensant que la inflació seria del 3,5, positiu, per contra, la inflació real ha sigut del menys 1%. Per tant, Eh, l'increment impositiu per aquest any 2009 sense voler ha estat molt més fort del que inicialment estava previst i per tant entenem que aquest increment que s'aprovarà per l'any vinent 2010 de l'1,45% d'alguna forma, malgrat que generin menys ingressos compensa l'accés d'ingressos que s'ha generat aquest mateix any 2009 una altra de les, <clears throat> de les ordenances que volien comentar eh, des del nostre punt de vista eh, el tema de la recollida d'escombraries eh, també voldríem recordar el, el paper que va jugar Convergència i Unió en el seu moment quan els grups de l'esquerra governaven i van separar el, el, el rebut de les escombraries del l'IDI es va, bueno, aquí va ser un drama perquè semblava que quasi bé érem criminals per fer això i ara ens trobem com a mateix equip de govern que en aquell moment ens va condemnar per posar o l'impost de les escombraries amb un preu realment molt baix ara ens, ens imposen en aquí un, un increment del 50% des d'un punt de vista de responsabilitat entenem que s'ha d'avançar per reduir el dèficit que és un dèficit molt gran però no per això just volem deixar de recordar el paper que en el seu moment Convergència i Unió va jugar davant aquesta situació que era lògica i necessària que en el seu moment aquest, aquesta taxa doncs, eh, es creés. També voldríem comentar que amb la taxa d'escombraries <clears throat> s'incrementarà un 10% pels, comerci pels comerciants i eh, aquí doncs, voldríem donar una alerta en el sentit de que l'equip de govern doncs, gestioni d'una forma intel·ligent i que faci un estudi i analitzi els comerços que realment eh, doncs eh, realment generen moltes escombraries i hi ha comerços que potser no en generen tant o hi ha activitats econòmiques que no en generen tant i que per tant doncs, eh, es pugui fer també un esgraonat en aquest sentit. Uh, també hem observat que la taxa del cementiri municipal també té un increment important i això ja ho vam tractar l'altre dia i uh, esperem que un cop el, es tinguin uh, la disponibilitat eh, tota la sèrie de costos i de, del tema del tanatori de, que ja vam comentar en el ple passat doncs es pugui passar a revisar tot i així els serveis del cementiri s'incrementen també d'una forma important l'ordenança fiscal 22 que regula el subministrament d'aigua ja ha estat llargament comentada s'incrementarà un 7,95 d'acord que és una part petita del rebut perquè hi ha molts impostos, i ha altres qüestions però no per això deixa de ser un increment important del 7,95% déu nhi i a més a més es confiem eh, que el primer trimestre de l'any que ve doncs, eh, això pugui millorar-se i pugui fer l'esgraonat tal i com ens van comentar també en aquest sentit voldríem dir que eh, Sorea doncs, gaudeix d'una concessió de 35 anys, dels quals només n'ha passat una petita part, i bé, des del nostre punt de vista entenem que si la concessió hagués estat molt més curta, doncs ara l'Ajuntament de Sallent segurament tindria un poder de negociació molt més important. Però és clar, potser n'han passat, no sé exactament, n'han passat 7 o 8 anys d'aquests 35, doncs dubto molt que l'equip de govern ni, ni l'actual ni, ni els que puguin venir en un futur puguin negociar perquè tenim un contracte signat i canviar contractes signats doncs crec que és quelcom complicat per no dir potser més car que ens podria sortir molt més car per tant, eh, a més a més, amb el tema de l'aigua ens trobem que ens incrementen el 195% i molts cops no gastem ni, ni el que consumim. Per tant, <clears throat> una mica per tancar aquesta part, eh, Convergència i Unió entenem que exceptuant el tema de la taxa d'escombraries no ha estat capaç de, de gestionar eh, les taxes d'una forma novedosa. S'ha limitat a fer, que, a fer uns increments lineals i poca cosa més. Cal reconèixer també eh, que hi ha hagut una millora, hi ha hagut un treball previ que en altres anys no hi havia estat, però tot i així eh, entenem que la situació actual requereix eh, prendre mesures importants i per tant potser hauria requerit doncs, fer eh, més feina i bueno, com ha dit el regidor responsable doncs, a mesura que sortin els resultats s'han anat adaptant però bé, entenem que la crisi actual i el problema de les hisendes municipals és un problema que ja es veia venir i que no, no venia d'aquest mes ni de fa dos mesos ni de fa tres mesos sinó que ja és algo que durant tot l'any s'ha vist tenim que, segons la informació que està sobre la taula, les taxes i les ordenances que es portaran a votació avui no garantiran els ingressos suficients per prestar la totalitat de serveis que presta l'Ajuntament. Les despeses s'hauran de gestionar d'una forma més restrictiva que mai i la negociació dels, dels pressupostos es va venir que serà dura i caldrà prendre decisions molt importants. Com he dit, per responsabilitat s'han de pujar els impostos, però d'una forma moderada i ajustada a la inflació però l'actual crisi ens ha situat en una situació excepcional, per a la qual també calen mesures excepcionals i buscar alternatives allà on sigui, tal i com, van, tal i com ho van fer els grups d'Esquerra durant la passada legislatura que van heretar una situació econòmica i financera límit. Davant d'aquella situació es van prendre mesures molt valentes, com ara crear la taxa d'escombraries, que tant va criticar el grup de Convergència en el seu moment, i que ara veiem incrementada, entre d'altres mesures o bé es va crear una taxa per les pedreres, a la qual també Convergència i Unió va criticar, però que ara no ha, eh, no ha retirat en cap cas. Per totes, tot, per totes aquestes raons, diem que l'equip de Convergència i Unió gestiona el que sempre ha gestionat, sense cap intenció de canviar ni de proposar canvis que garanteixin l'equilibri pressupostari. Convergència no ha estat valenta i no ha pres mesures que requereixin que requer, les mesures que requereix l'actual situació els temps estan canviant i realment cal que eh, es posin al casc i facin molta més feina del que han fet fins ara. Potser sí que s'han vist alguns gestos que van en el, en el bon sentit, però no són els suficients que realment requereix l'actual situació. Gràcies. Senyor Serra Malera.